Yeah. <laughs> Mano, não tem como explicar. Tipo, bateu uma sintonia, sabe? Bagulho louco. Treinado, né, galã? Cheguei daquele jeito. Entendeu? Interessante. Joguei logo melhor que de melhor. Hum. Joguei sujo de novo, já cantei um beat olhando no olho. Provei que a fumaça é a resposta do fogo. Mas se você for fogo, eu posso ser fumaça. Somos parte de um divididos em brasa. Componentes diferentes numa mesma solução, não são, não dá pra ver. Se seu beijo é em vão, sua mão não são, não dá pra perceber. Me acho imortal toda vez que me encontro ao teu lado só. Só não, do teu lado eu não tô só. Me diz qual que é do BO. É trap com beijo, beijo com trap. Nós na sacada do 18 é beijo com trap, trap com beijo. Quer ganhar o um mundo de moto de carro. Hoje eu, hoje eu quero andar de Lamborghini time fala que tá tudo certo. faço por amor. Aproveita que tá de pé, grita alto que o voltou. Você ah. já vai xeropar. Polêmicas, problemas, noites em claro sem dormir. Meninas na cena, parece os balais de Madrid. O meu sol não para de nascer, minha caneta não fica sem tinta. Me adapto, quase mágico, mando em notas distintas tempo faz que eu tô no gás, atrás dos reais, andando na paz, cê viu? Cê queria mais, me vendo nos jornais cheio dos reais e fuzil. Não! Hoje eu quero andar de Lamborghini. Liga pro meu time, fala que tá tudo certo. Ontem eu vi ela na mexe comigo que eu tô perigoso. E se meus inimigos tão dormindo mal, é só o resultado do final do jogo. Ganhamos de novo, né? Deve ser que faço por amor. Aproveita que tá de pé, grita alto que o brabo voltou. Oh!